ikahe mwiriwe mwebwe mwese muhananya gukurikirana hadisi nkaniro tubaha n'ikaze muri ano makuru avuga kuri uno muhingama nayo tukayahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira urunani rw'amashyirahamwe yita agateka k'abana fenadebe ngo ruraraje ishinga n'ingana agateka k'abana kifashe mu burundi muri bino bihe aho abana baguma biyongera mu mabarabara ibyo bakaba babishikirije mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana wo muri afurika wamuhimbazwa ku wa cumi na gatandatu ruhesha uko umwaka utashe abantu bagera barenga kuri mirongo itatu baheruka kwirukanwa mu bihugu bya tanzania n'u rwanda barogaraniwe kuva ku munsi wa kabiri mu kigo cy'urwaruka mu ntara ya muyinga mu ntwaro bakavuga ko bariko barasuzuma ko abantu bantu batuba bagenzwa n'akandi igihugu cy'ubufaransa caronkeje kuri uno wa kane amahera agera ku miliyoni w'amafaranga y'amanyabura y'amahero ishyirahamwe mpuzamakungu pamu ryitaho kugwanya inzara no gufungura nabi mu burundi ngo ayo mahera muri iryo shyirahamwe bakamenyesha ko azocafasha abanyagihugu bo mu ntara ya karusi bazaba basibuye amabarabara bagaca n'imikobeko nayo mu bijanye n'indero abanyeshuri bane bo kuri lise kominari ya cankuzo barafunzwe abandi batatu bagenzi babo kuri lise ndava bakaba ariko bagirwa amatohoza bose bakagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu kanya ni Donide mu hinga bw'ivyuma ni Albert Nduwayo amakuru mukiye kuyakashizwa na Placide Niyomungere Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro turasubiye kubaha ikaze muri ano makuru abanyeshuri bane bo kuri lise kominare mu cankuzo barafunzwe abandi bagenzi babo batatu bo kuri lise ndava bariko bagirwa ko amatohoza bose bakagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu buseruko bw'igihugu ni inkuru ya Jean Claude Nshimirimana muri abo banyeshuri bane umwaka w'icenda kuri lise kominare cankuzo mu ntara ya cankuzo umwe afunguwe mu gasho ka parke cankuzo abandi batatu nabo bafungiwe mu gasho ka komisariya ya gipolisi muri iyo ntara wa mbere yafashwe ku munsi wa kabiri n'umushikirizamanza wa repubulika mu ntara ya cankuzo yari yishikiye kuri iryo shure ari kumwe na komisariya arongoye igipolisi mu ntara be n'uwujejwe iperereza muri iyo ntara kuri uyu wa gatatu naho umushikirizamanza wa repubulika yaragarutse kuri iryo shure acafata abandi banyeshuri batatu bo mu mwaka w'icenda nyene umuyobozi w'iryo shure avuga ko bariko bagirwa ko amatohoza ngo kuko badomwe ko urutoke hakoreshejwe uburyo bwo kwandika n'abandi banyeshuri bagenzi babo ngo ko aribo bononye ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo cumi n'indwi vy'umwaka w'umunani kuri risendava naho muri icyo gisagara nyine cya Cankuzo iyo foto y'umukuru w'igihugu yarononywe mu bitabo cumi na bine umuyobozi w'iryo shure akavuga ko bariko bagira amatohoza ahanini ku banyeshuri batatu badomwe ko urutoke na bagenzi babo ko aribo baba barononye iyo foto y'umukuru w'igihugu twashatse kumenya aho amatoza yoba ageze ariko amanza ya repubulika mu ntara ya cankuzo yatubwiye ko atarekuriwe gutanga amakuru ku maradiyo jean claude nshimirimana ruyigi radiyo isanganiro urakeneye jean claude nshimirimana ku igenekezo rya cumi na gatandatu ruhesha uko umwaka utashe amakongo umunsi wahari umwana w'umunyafurika uwo munsi ukaba watanguye guhimbaza ku igenekezo rya cumi na gatandatu ruhesha umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na rimwe hibukwa ubwicanyi bwakorewe abana bari mu myerekano mu gihugu cya afurika y'epfo mu gisagara cya soweto baharanira agateka kabo aho ku bana bagera ku bihumbi mirongo ibiri bari bitabye urwo rugendo abari hagati y'ijana na mirongo irindwi na batandatu n'amajana ndwi barishwe n'inzego z'umutekano hakaba hari ku ntwaro kajyanisha miryango apartheid hari ku igenekerezo rya cumi na gatandatu ruheshi mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu mu guhimbaza uwo munsi wahariwe umwana w'umunyafurika urunani rw'amashyirahamwe yita agateka k'abana mu burundi fenadebe mu mfunyapfunyo y'igifaransa ngo raraje ishinga n'ingana agateka k'abana kifashe mu Burundi muri bino bihe urongoye ubwo runani Fenadeb akadomo rutoki ku rudandaza rw'abana cyane cyane rw'abigeme rugize iminsi ruvugwa n'ingana abana babandanya biyongera mu mabarabara Jacques Nshimirimana arongoye urunani Fenadeb akaba yabishikirije kuri uno munsi Um, igerekezo rya cumi na gatandatu ruheshi amakunga ahimbaza umunsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafurika n'inkuru tubwirwa na evariste nziko banyanka urunani fenadebe rushikirizaho agateka k'umwana mu burundi gatera gatituka mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri rino gerekerezo ya cumi na gatandatu ukwezi kwa gatandatu amakungu yahariye umwana w'umunyafurika umushingwamanza jacques nshimirimana arongoye urwo runani yerekana amakenga afise ku rudandazwa rw'abana b'abigeme rugize iminsi rwiyamirizwa n'abatari bake agasaba ko guhagarara ariko havugwa ikibazo cy'urudandazwa rw'abana n'abana b'abigeme tweho twashimye gufata yuko ari deplacement massif umurindi munini twarasabye rero ababijejwe yuko boshiraho umugwi ugira amatohoza kugira ngo tumenye by'ukuri iyo abo bana bacu bariko barajanwa ico bagiye gukora ababajanye n'ingene bazogaruka ikindi warongora unani Fenade bashikiriza nigurirana ry'abana bo mwibarabara ryabaye ndanse naho umushingwa manza Jacques Nshimirimana asaba leta y'u Burundi gushiraho politiki yotuma abo bana bava mwibarabara ikindi kibazo kivugwa cane kandi kimaze iminsi itari mike eh, ni ikibazo cy'abana bita abo mu ibarabara ariko si abana b'ibarabara kuko murabizi ko ibarabara ritabyara ni abana baba bagiye mu ibarabara kubera ko baba barungitsweyo n'ingorane cyangwa bakarungikwayo n'abategerezwa kubakingira ababyeyi kubera injyane ziba zitandukanye ziba ziri mu miryango rero abo bana kuva izi ngorane igihugu kirimo zitanguye bariyongera ku murindi uteye ubwoba rero tukagira ubwoba tuti hatagize igikorwa tuzohava dusanga ahubwo ibarabara ryacitse inzu abantu bahinduye basigaye bibera mu mabarabara rero hazogera igihe turonka abana bavuga bati twebwe twakuriye mu ibarabara batubyarira mu ibarabara niryo tuzi niwo mubyeyi dufise icyo gihe ntibizokorohera abarongozi b'igihugu gusubiza ku murongo ico kibazo rero twaba buniyagagoye kugira ngo dushire inguvu hamwe turaba ingene ico kibazo twogitorera umuti mu maguru masha kandi tunazibire yuko kibandanya cibonekeza mu gihugu c'u Burundi warongoye Runani Fernandebe aremeza ko abanyeshure baheruka kwirukanwa mu mashure abandi bagafungwa kubera bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu bakoze icaha gihanwa n'amategeko agasaba ariko ko bogiri ku kigongwe ivyofasha abandi kudacutsa n'umutima wo gusubira gukora ico caha Variste nziko banyanka urakenuye jide nsabushimike ni umwana w'umuhungu rino genekerezo rishyitse ari mu ngorane zidasanzwe imyaka indwi ikaba igira ikwira ari mu bitaro bikuru bya huwakarede ni nyuma yaho agiriye isanganya agakoroka ku giti cy'ivoka agataha akavunika umugongo kuva icyo gihe ntava hasi ngo atambuke cyo kimwe n'abandi bana akaba ategerezwa kujya kwivuza mu bihugu byo hanze kuko mu burundi batagishoboye kumuvura umuryango wiwe ugasaba gufashwa ni inkuru twateguriwe na francine yo ku bwayo ndashima ko biri ndashima imana ko biri nduka mu bubabare n'uburuhe aguma ashima imana ejide sabushimike ni umusore aturuka muri komine matana avuka mu muryango w'abana batanu agira kwiza imyaka indwi mu bitaro kwa karede mu bihumbi bibiri n'icyenda ngo yakorotse ku giti cy'ivoka avunika umugongo kuva icyo gihe narashobora gusubira gutambuka atari mu gakinga k'abagendana ubumuga ahagwariye mu cyumba cy'amajana atatu na kane umubonye ajyamye wo kwibaza ko akomeye ariko igitanda na ntakivamwo hakizimana jamari ni mukuru we twahasanze akaba yatumenyesheje ko bategerezwa kujya kumuvuza hanze mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda niho akoroka ku giti kivuka aca aravunika uruti rw'umugongo hama yaramanutse n'ibujumbura kugira ngo ashobore kwivuza baramuvuye ibikomere yari afise ku mubiri ariko ingorane nyamukuru yari afise ntaco bashoboye kumukorera niho mu nyuma baca bamugirira komisiyo medikare kugira ngo aje kwivuza hanze bashobora kumugirira icyo bashoboye kumugira gisumbirije icyo ngaha ariko kubera uburyo badusabye ari bwinshi cyane turashobora kuronka mu bufaransa baratubwiye ngo ni 25 miliyo ariko aratubwira uwo muntu yatubarije ati naho mutoronka mu bufaransa tubasabira mu buhinde kugira ngo ushobore kuja kwivurizayo turacari ko turarondera kugwaza ejide ngo ntivyoroshe nkuko uwo mukuru w'abandanya bivuga kuko nawe yabanje guhagarika amashure imyaka ishika kuri ine ngo amurabe yari umurwayi agoye kugwaza cane gose mu myaka ya mbere hoho vyaciye binsaba yuko mara imyaka naje ntariko ndiga nk'imyaka ine abantu baramfasha baramfasha ndaronka umukozi wo kumugwaza je rero nkaja ndasimba iyo ndonsa akaryo muri ico cyumba cy'ibitaro kwa Kaled ubu ntaco bariko baramuvura kuko wari mu bacuwe hagira heza amezi abiri n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bwari busanzwe bubafasha gushika ubu ngaha ah, muri rusange haco bariko baramukorera na minisiteri ya solidarite aho rimufasha ubu yarahagaritse kumufasha ubu n'ikintu cyose swa akeneye gukorerwa ari oblige yuko gukoresha uburyo ashoboye kuronka hari ushoboye kumufasha hirya no hino by'ukuri ntarakirana umuntu agendera muri chaise roulante sonde umwanya wose agira ama infection urinere ugo rupapuro rwo kujya kwivuriza hanze barumaranye imyaka ibiri ariko uwo muryango nubu nturaronka uburyo bwo gushobora kumujyana kwivuza ibitaro navyo bimusaba gusubiza igitanda kuko ubu batazi uwugiye kuriha umuryango wa Ejide Sabushimike ugasaba abagira neza kubafasha Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro mu bijyanye n'ubudandaji kinagi isukari rirabandanya kwibonekeza mu gisagara cya bujumbura hake naho ahabonetse icyo kidandaza kikaboneka ikiro kikagurwa hagati ibihumbi bitatu n'ibihumbi bine mu mafaranga y'amarundi abandi badandaza nabo bagahitamo kudandaza isukari ku kiyiko aho ikiyiko kigugwa amafaranga ijana aha ni mu gihe mu ishyirahamwe sosomo baraye batanguje isekeza ryo gusubira guhingura isukari n'inkuru ya obeni nkuru kuri butike zitanu twaciye ko ziri muri zone ya bwiza komine mukaza imwe gusa niyo yari ifise isukari naho nyene ikiro kikagurishwa amafaranga ibihumbi bitatu uyu ayifise nawe avuga ko yaranguye ibiro cumi kimwe kimwe ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana umunani abandi bafise isukari nke bahitamwo kuyigurisha ku kayiko kagurishwa amafaranga ijana nayo mu yandi mabutike ari muri quartier ya Mutanga Suide ikiro kigeze ku mafaranga ibihumbi ibine aho ibonetse ubu abadandaza bavuga ko haheze hafi ukwezi isukari ari imari nk'uko babivuga ariko abakiyifise ntibashima no kuvuga aho bayirangura gusa baravuga ko bamwe mu bayiranguza bakunze kubaha fagitire yanditse ko igiciro kizwi cy'amafaranga ibihumbi mirongo umunani na bitanu ku mufuko ariko bo bakaba barishe amafaranga arenga ibihumbi ijana kuri uyu wa gatatu umushyikiranganje w'intwara ya hagati mu gihugu mu ntara ya gitega yamenyesheje ko hagiye kugabanywa igitigiri c'abagurisha isukari kugira urudandazwa rwayo rucungegwe neza nawe mwishyirahamwe Sosimo bavuga ko isekeza ryo gukora isukari ryatanguye kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya cumi na gatanu ruheshi Murakeniye Oben yo nkuru igihugu cy'Ufaransa cahaye ishirahamwe PAM ryitaho kugwanya inzara no gufungura nabi umuriyoni w'amahera y'amanyaburaya bita Maero Michel Rwamo ajejwe gutuma tumana kw'amakuru muri PAM akavuga ko ayo mahera yatanzwe n'ico gihugu azocafasha mu banyagihugu bo mu ntara ya Karusi bazoba basukuye amabarabara bagaca n'imikobeko ku mitumba yabo ivyo ngo pam kaba yabikoze kuko muri Karusi hibonekeza abantu benshi bari mu kigoyi ni tumwumvirize ayo mafaranga akazokora mu kugwanya inzara mu ntara ya Karuzi pamu yahisemo kubera ari intara byagaragaye yuko harimo abantu benshi bafise ingorane y'inzara muri ibi bihe byagaragaye kandi nuko harimo abantu benshi bafise indwara yo gufungura nabi ayo mafaranga rero ahanini akazakoreshwa mu gukora ibikorwa bituma abantu bashobora kwihagarara ko iyo habaye izuba rigatera cyangwa imvura ikagwa ari nyinshi igahitana ibintu hakaba hari n'ibindi bikorwa bizotuma fungura nabi bigabanuka cyane hariho rero n'ibindi bikorwa bitari bike biteganijwe mu kwezi kw'icyenda guheza ubufaransa bwari bwatanze ayandi mafaranga agera ku bihumbi amajana atanu by'amayero ayo mafaranga akaba nayo yafashije mu kugaburira abantu bagize ingorane y'inzara cyane cyane byunyuwe n'ibihe bitari byiza igihugu kirimo ishyirahamwe pamu ryakengurukiye cyane ubufaransa rikaba ryiteguye no kubandanya rikorana na leta y'ubufaransa hamwe n'ayandi ma leta yose azokorana naryo muri icyo gisata cyo kurwanya inzara no gufungurira neza abantu mu bisanzwe ishyirahamwe pamu ryahora rigura ibyo kurya rikabitwara rikabiha abanyagihugu bashonje ubu rero ryafashe iyindi ntumbero yo guha amafaranga abo bantu bugarijwe n'inzara rikoranye n'amabanki ari ngaha anye bitekanije ko bakora ibikorwa isanganiro iradiyo iduhuza amakuru mu kirundi kuri hadisanganira arabandanya hari ikiziga c'umupfasoni catowe muri quartier yoba muri commune n'intara ya Gitega harejo ku masaha yo muhingamo ah, abo ah, bene uwo muntu bakavuga ko yishwe yabanje gukorerwa ivyamfura mbi bagasaba igipolisi ko cokora amatohoza yihuta kugira ngo abakoze ubwo bisha bamenyekane kandi banahanwe abantu mirongo itatu n'umunani baheruka kwirukana mu bihugu by'u na Tanzania barugaraniwe mu kigo cy'ugwaruka mu ntara ya Muyinga aho ni guhera ku munsi wa kabiri mu nzego z'intwara n'umutekano bakavuga ko bariko baragira amatohoza ku myidondoro yabo kugira ngo barabe ko batoba bagenzwa kandi imuyinga Dieudonne Nzeyimana mu mirongo itatu n'umunani bugaraniwe mu kigo cy'itegurwaruka imuyinga batandatu bahashikanywe kuwa gatatu bakuwe muri komine giteranyi ariko bashitswe ni Burundi bafungwa abajeje intwaro eka n'ab'umutekano ngo ni ngombwa ko banza kumenya ko batagenzwa n'icyaha mukibuka ko mu ntango z'ukwezi hari abasore barenga ijana bari bafashwe bavuye i Tanzania ngo gukora mu mirima y'itabi bamwe bararekuwe abarenga mirongo ibiri binjizwa ibohero rikuru rya muyinga ubu bakaba bikekwa ko ibyo kujya mu migwi y'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu Diodone imana Muyinga Radio Isanganiro urakeneye Diodone imana tuvi Muyinga tuje ry'ingozi aho rwaruka rugera ku na bane rwahejeje amashuri ntiruronke akazi eh, rwari kuri uyu wa kane rwaronkejwe impapuro bita seritifika ni nyuma y'umwaka bari bamaze bakora ubuzi butandukanye badahembwa mu ntara za ngozi gitega bujumbura rirare reka mu bushikiranganje bugwaruka bakavuga ko bazobandanye bakurikirana ubwo gwaruka kugira ngo ivyo bungutse muri ico kiringo c'umwaka bari bamaze ntibapfe kubusa ingozi Apollinaire Muzagara urwaruka uko ari ijana na bane bava mu ntara za ngozi bujumbura irare na gitega bagizwe n'abahejeje za kaminuza abandi amashuri yisumbuye atandukanye bari bamaze amezi cumi n'abiri bakora ubushake bwabo badahembwa mu buzi butandukanye bwo muri izo ntara bavamwo kugira ngo baronke uburambe mu kazi nka bita mu gifaransa experience iruhande y'ubwo buzi bagiye baronswa inyigisho nkarishabwenge mu bisata bitandukanye bituma bashobora kwikorera utugambi kugira abadaciye baronka ubuzi ntibabandanye ataco bakora muri uyu mwaka bari bamaze baronswa n'ubushikiranganji bw'ugwaruka amafaranga ibihumbi mirongo itanu na bitanu ku kwezi nk’umwe yo kwiyunguruza ariko bababikira ibihumbi bitanu kugira ngo bazoce bagira akagambi abo mu ntara ya ngozi bavuga ko yabagiriye akamaro kuko ngo buguruye icyumba bamweramo icyo bita salon de ngo baranaguze ingurube mirongo itanu bahaye abanyagihugu batandukanye zikaza zirabungukira muri na bane hari abace baronswa ubuzi n'ibisata bari bamazemwo uwo mwaka bakoreramo kubera bari baronka uburambe Alice uw'imana arongora uwo mugambi w'ugwaruka w'abakorerabushake mu gihugu avuga ko bafashijwe na pinide ngo bagiye gukurikirana ubwo gwaruka kugira ngo rushobore kwironsa akazi bongere rukaronse n'abandi mwomenya ko abashika amajana atatu muri izo ntara aribo barabwa n'uwo mugambi abijana na bane akaba bari umuce wa mbere ingozi bonari muzagara radiyo isanganiro urakeneye Apollinaire Muzagara mu kurangiza n'amakuru tuyarangirize mu ivugo amagara y'abantu mu ntara ya Mwaro aho ibitigiri by'abantu bazana abana babo kubacandagisha muri iyo ntara biri hasi cyane aha bafatiye ukarorero k'abazanye abana babo kubacandagisha ku rucanco rugira kabiri rw'agasama ni mu gihe inshuro ya mbere y'indwi ihariwe amagara y'ababyeyi n'ibibondo muri uno mwaka itekanijwe kuva ku wa mbere itariki mirongo irindwi ukwezi kwa gatandatu gushika itariki mirongo irindwi na zitatu ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nk'uko tubimenyeshwa n'abarongo igisata c'amagara y'abantu mu ntara mwaro ngo abana bari kuva ku mezi atandatu gushika kuri mirongo itanu n'icyenda bazohabwa vitamine a abana bafise kuva ku mwaka umwe gushyira ku myaka cumi n'ine baronka ibinini by'inzoka cyo kimwe n'abakenyezi b'ingenzi kuva ku kwezi kwa kane ikindi ngo abana bafise kuva ku mezi cumi n'umunani gushyira kuri mirongo ibiri n'atatu bazohabwa urucanco nk'akarorero ngo bisunze ibiharuro by'indwi nk'iyo mu kwezi kwa munyonyo mu mwaka uheze ku n'urucanco rwa kabiri rukinga gasama muri district ya Kibumbu bashikanye ibice mirongo itanu bitatu n'ibice bitanu kwijana ngo mu gihe bategezwa gushitsa ibice mirongo 180 kwijana by’abana bari muri ugo rugero kwivuro rya Gatwe riri muri commune Kayokwe bashikanye ibice mirongo itatu 37 kwijana ivuriro ry'urucazo muri iyo commune nyene bashikana ibice 10 kwijana kucanco ruhabwa abakivuka bita DCG kwivuriro ryo mu Rusaka abana baruronse icyo gihe ngo ni ibice mirongo itatu 39 kwijana ku ivuriro rya gisozi naho mirongo itatu na bine ku ijana mu ntambamyi abakora mu gisata c'amagara abantu mu ntara mwaro bavuga ngo hari amabarabara mwamwe usanga atameze neza abantu ntibashike ku masite ibikorwa nk'amanama canke kwamura icyayi bishobora guhurirana n'iyo ndwi bamwe bamwe mu bakuru mitumba baguma ku masite aho kuja mu mihana guhimiriza abantu hamwe n'igitoro ubu ngo hatekanywa amarito n’atanu kigashobora kudakwira muganga Nikora Nitunga rongo intara y'ubuvuzi ya Mwaro na Leonce Kwizera umuhanuzi mukuru wa Burumatari w'iyo ntara basaba abarongoye intwaro kuva hasi gushika hejuru abajejwe amagara y'abantu n'indero abarongoye amashengero guhimiriza uko bishoboka kose kugira bazokwitabe ari benshi ivyo biharuro ngo bishobore kuduga mwomenya ko ibikorwa vyiyondwi bizokugurirwa ibubanza muri komine ya musigati ku munsi wa mbere imwaro ruhandi kuri yo radio isanganiro urakeneye ruhandi kuri akaba no kuri yo nkuru yawe turangirije kwa no makuru mu kirundi yo kuruno muhingamo mwakoze mebwe mwese mwaduteze amatwi yakoze na Albert Ndwaye yari mu buhinga bw'ivyuma amakuru mwashikijwe na Placide niyo mungere mugira ijoro ryiza murakoze